nkingira rukingire niwubahiriza ubuto bwanjye amahoro kuri mwebwe mwese mubandanya mukurikira radiyo isanganiro kaze mu kiganiro nkingira ikiganiro mwaba mwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango nkingira cuno munsi tuvuga ku bijyanye no gukurikiranwa kw'abana baba bari mu kibanza cy'umwiteguriro kigereranywa n’ishure ribanziriza iry'ukwimenyereza kreshe mu rurimi rw'igifaransa ababyeyi batari bake babyifuza kandi babishoboye barashira abana babo muri ibyo bibanza bibanziriza ishuri ryo kwimenyereza imvo ziratandukanye turabigaruka ko muri kino kiganiro n'iyihe nyifata ibereye y'umwigisha ku bana nk'abo akarusho ni akahe ku mwana acishijwe muri kereshi tugereranije n'uwutahaciye ni ngaruka mbi mu gihe umwigisha afashe ukuta ko abo bana bo muri kereshi ibyo ni bimwe mu byo tugiye guca ijya n'ino muri kino kiganiro nkingira cuno munsi turi kumwe n'uwakurikiranye ibyigwa by'inyifato akaba anafasha abana mu bijyanye n'inyifato nziza haba mu kibano no ku ishuri akanakurikirana rero abana bakiri bato bato kuri mikoro ni jewe jerome hakizimana sangwa ikaze nkingira mu gutangura kino kiganiro tuyishime Eric ni umwe mu banonosoye ibyigwa by'inyifato akaba anafasha abana mu bijyanye n'inyifato nziza haba mu kibano cyangwa ku ishuri reka mbere akanakurikirana abana bato bato aratubwira iryo shure ry'umwiteguriro ribanziriza ishuri ryo kwimenyereza icyo ari cyo inyifato ibereye y'umwigisha reka mbere n'akarusho ka kreshe ku mwana kuva umwana avutse aba yatanguye ibyo ni ukwita aba yatanguye kwiga kuko urazi ko umwana aza azi bike cyane ashyitse rero ku isi agatangura kwiga haba guhuha aba ariko ariga haba kuvuga aba ariko ariga mu gifaransa niho bakunda kuvuga ngo la motivation et la clé de l'apprentissage ni ukuvuga ko umwigisha ni wa mwigisha aza azanye eh, ukuntu aryohera abana ukuntu abakaburira ubwenge bwabo ndetse ba ntibarambikwe bakaguma bafise inyota yo kumenya ibintu bongera bafise inyota yo kumenya ibintu byinshi rero uwo mwigisha ni umwigisha n'ukuri agerageza akaryohera abana haba mu byigwa eh, mu byo abigisha byose akagerageza kugira abana nabo baryoherwe bumve ko bari ahantu bisanzuye bashobora kwiga byoroshye ariko ga tuyishime Eric umwana w'amezi icenda canke w'umwaka umwe ni gute rero uwo muryohera bivanye n'ivyo ushaka kumwigisha nk'akarorero kugira kumbure bamwe mu bigisha bahora bitwara ukutariko canke batari babizi banavyumvireho kenshi bishingiye ku, ku bikino eh, bafise novuga ko ni e, eh, no bivuga gutere materiel bakoresha kugira ngo babakinishe n'ibikoresho eh, baba bafise no kuvuga ko ahantu uba uri kurakorera Eh, hari ukuntu bahategura ugasanga hariho ibikoresho bigejwe gukinisha abana bivanye n'imyaka bagezemo ugasanga ibyo bintu ibyo bikoresho ababyeyi barabigura rero aho hantu ni ahantu haba huzuye ibikoresho mm. abigisha baba bafise akavuga ati uyu mwana ajya kuryoherwa n'iki uyu nawe ajya kuryoherwa n'iki naho tuba akizi akaraba icyo umwana cyamuryoheye nimba yaryohewe n'umupira w'amaguru akamuhereza agakina nimba yaryohewe n'akantu ajegeza akumva kamuryoheye akamuhereza gutyo rero aba abigisha cyangwa abo bantu bategerezwa kubakurikirana bakaba ari abantu bafise icyo no kwita mu gifaransa mu gifaransa sanse do kereyativite ni ukuvuga eh, ubushobozi bwo kwiyumvira kumvira n'inguga icyo umwana akeneye kandi mu gihe kibereye hariho ababyeyi eh, batari bake eh, gushika batari bazi ibyo bya kreshe n'akamaro kabyo none nyine iyo umwana atumbereye muri kreshe biraheza bikamugirira akamaro nyabaki eh, ibyo kuri kreshe ni ukuvuga ko ari ikigo cyiza aho umwana yigira ibintu yitegurira akazoza kiwe rero ni ko muri kreshe ni ko ari ikibanza cy'umwiteguro aho abana bitegurira gutangura ishuri bamerewe neza bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibyo bagiye kwiga biri imbere ntibaheza rero ngo bahakure nk'ingeso mbi mu gihe nk'abigisha batabyitwayemo neza ah, sinovuga ko ari ingeso mbi bohava bahakura mhm. ariko ahubwo bohava bahakurira icyo ni ukwita eh, eh, eh, kutanezerwa mhm. canke kutabona eh, ko bizohava ah, icyo no kwita fobi no kuvuga ni ubwoba ubwoba umwana agira canke kudakunda ibintu eh, bivanye n'ukuntu uwamukurikiranye yabyitwayemo mm-hmm. hajya ah, eh, novuga ko umwana akiri muto mm. aba agifise ubwonko oh, bushyashya kandi bwakira ibintu n'ingoga iyo umuhaye ibintu byiza byakira n'ingoga kandi bimugumamo ukamwubaka rero nuvuga ko mu gihe baba babakurikiranye neza barahakura inguvu zizobatuma bitegurira amashuri neza hajya rero akabafasha mu izo nkino zabo bari bari barakora mm. ni naho mbere ucubonera icyo umwana azokunda cyane rwose kuko ukibona hakiri kare mm-hmm. ukavuga ati ujya mwana azokunda ibi bivanye n'ukuntu uri kurabona ibyo ariko arirukira mm. rero umwigisha ntaca ku ma etape yose ariko aragerageza kuba arabira umwanya mhm. uko kuntu abatera inkuru hm? abana bakumva baryohewe mm-hmm. eh, hariho icyo bita mu gifaransa ngo akompanye shaka purantisaje ya emotion mm-hmm. ni ukuvuga iyo ikintu uri kuracigisha umuntu ni ukuvuga ko utegerezwa kugiherekeza n'ikindi kintu umwana azofatira ko kugira aguma akibuka mm-hmm. urumva ko icyo kintu ni ukuvuga iyo uri kurigisha umuntu ikintu ukaca umutera inkuru icyo kintu nazo kwigira kibagira muzoze muribuka namwe mwari ku ishuri iyo umwigisha yagejeje kubigisha ikintu akaca abatera inkuru wibutse ya nkuru uca wibuka n'icyo wari kuriga mm. eh, n'icyo bita akompanye shaka apurantisisaje ayine rero benshi eh, uwo mwigisha nibyo nakubwiye ko ategerezwa kuba ari umuntu yiyumvira n'ingoga akabona icyo abana bakeneye kugira babifatire ko ndetse bibagumemwo mm-hmm. eh. wavuze mu kanya gaheze ngo umwigisha wo muri kereshi ategerezwa cyane byari ngombwa ko aba umwigisha murezi akajya mu kibanza cy'umubyeyi none haraheze hakabaho imigenderanire hagati y'umwigisha wo muri kreshe n'umubyeyi w'umwana kugira ngo amubwire ati kumbure uno mwana wawe ndiko ndamukurikirana nuko tumaze kumva rero akarusho kari muri ayo mashuri muri icyo kigo cyangwa ubwo rugero abana baca ko aho bakurikiranwa bari barategurwa kugira ngo baze batangure amashuri yo kwimenyereza bafise aho bageze n'ubumenyi kanaka n'akahe kamo cyane n'izemanuro woha ababyeyi muri rusange aha by'ukuri sinovuga ko ari nk'itegeko kugira abantu bose canke ari bwo buryo bwiza cyane kugira ngo abana bose bace muri creche mhm. ni ukuvuga ko bivana n'imvu nyinshi kugira umwana umutware muri creche ni nk'imvu zo kuvuga umwanya ababyeyi usanga by'ukuri umwanya ubagora bivanye n'iby'akazi bivanye n'iby'ibikorwa bakora mm. rero iyo nyabutatu bategerezwa gukorera muri iyo nyabutatu ababyeyi bakamenya ko bafite uruhara ntasubirizwa mu bijanye n'inyigisho z'abana babo mu bijyanye n'indero yabo kuko umurezi wenyine ntashobora kukurerera umwana nk'uko na bose bakeneye gufashanya umwanya wagenewe ikiganiro nkingira aha niho ugarukiye twari ko tuvuga ku bijyanye no gukurikiranwa kw'abana baba bari mu kibanza cy'umwiteguriro kigereranywa n'ishuri ribanziriza ukwimenyereza kreshe mu rurimi rw'igifaransa ishimire umutumire wacu tuyishime Eric ku ntererano yatanze muri kino kiganiro nibutsa ko